ahenshi mu gihugu hariko harakogwa igikorwa c'ikatabe n'isasira ry'igiterwa c'ikawa aha tukibaza ko ivyo bikorwa bigeze ku rugero rushimishije umwimbu wo uwo wagenze gute umwaka uheze amahemba yo yagenze gute canke yifashe gute muri bino bihe ubwo ntabacidoga ko agahembo katarabashikira ivyo n'ibindi ni muri kino kiganiro wateguriwe na Placide niyo mungere kaze ikaba yawe kandi muntu utumviriye isanganiro urahombe n'amajyambere n'ukuri kugira tumenye byinshi tugiye guca mu mashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa abenshi bita amafederasiyo ari mu ntara zitandukanye z'igihugu nabo bakagenda batwiganira uko umwimbu wagenze reka n'ingene aya mahemba yagiye araba n'imigambi baba bafise reka duhere muri federasiyo muco w'ikawa iyo nayo ikaba ihurikiyemo abarimyi b'ikawa bo mu gice cy'imbo nk'uko biyagwa na muhoroven aramutswa iyo confederasiyo uwo nawe akaba ari umurimyi w'ikawa aturuka mu ntara ya bubanza murimyi mworozi tuyagire umwimbu muri muco w'ikawa uno mwaka waragenze neza ntiwasubiye inyuma cyane kandi ubu n'ibikorwa byo kugwiza umwimbu biriko biragenda neza kandi abarimyi nabo nyene bo mu karere ko mimigwa barahejeje guhembwa amafaranga yabo yo muri uno mwaka iwanyu hariya muri iwanyu muri federasiyo iwanyu muco w'ikawa muri federasiyo yacu umuco w'ikawa ivyo bikorwa baje kuvyugurura kw'igenekerezo rya gatanu twari dusanzwe turiko turabikora mu ntara zose ni ukuvuga ibyo bikorwa Birarenze bigeze hagati na hagati ikawa ziriko zirasasigwa ikawa ziriko zirakatwa ibipimo nka byose muri muco w'ikawa ikibazo cyo guhemba abarimyi caratorewe umuti nabivuze nkitangura ni ukuvuga yuko abarimyi bo mu migwa barahije guhembwa bose ibibazo byose by’abarinyi barabituye leta gushika naho leta rero ica yishinga icyo kibazo igishyira mu minwe y'uko abarimyi bose bohembwa kare leta rero icaratanga amafaranga abarimyi acarabashikira twege aha mu migwa uko hangana hose nta birarane bihari jewe nteyakamo abarimyi bose bo mu migwa yuko bokwijukira gukorera neza igitekwa cabo cikawa na cane cane mu kugikata no mu kugisasira kanatsinda niyo nka bafise hanyuma uwagwijije umwimbu niwe hirya y'ejo azoronka amafaranga y'ukuri ntibave bidoga ngo ibiciro ni bito kazima ibiciro bimaze gushika mu ya leta irabibona ni yuko bose ikawa zabo bakazikata hama bakarindira hirya yejo yuko ibiciro biduka bakaronka amafaranga menshi urakoze cyane venase muri muco w'ikawa muri federasiyo mfasha ngufasheho bari neza haruna aha turi mu ntara ya kirundo ahasanzwe hakorera iyo federasiyo bo ngo bahanzwe n'amahemba yagiye arateba ku bihe aho bavuga ko biri ko bituma bibicira imigambi itari mike murimyi mworozi tuyagire muri rusange uno mwaka umwimbu muri federasiyo mfasha ngufashe mu bice bimwe bimwe umwimbu wifashe neza urabye uko ibihe bigenda birakurikirana hariho ihindagurika turi turabona aho imyaka usanga ari ibirari itatu igenda ikurikirana kandi umwimbu ugasanga uguma uboneka e, ni mu ntumbero y'uko abarimyi b'ikawa ariko baritaho cyane ibintu byo gukurikirana igiterwa cy'ikawa hama bya bihe bya kera by'aho wasanga ikawa yamuye umwaka Ubundi mwaka ntisubire kwama bimwe byo kwinga umugongo kubera ko itakorerwa neza ugasanga ntisubiye kwama ubu rero bijya bimeze nk'ibiriko birahava eh, biraboneka rero yuko umwimbo twaronse uyu mwaka ari mwiza kandi biraboneka no mu wundi mwaka n'uyu mwaka twimirije dufatiye ku bikorwa turi ko turakora biragaragara neza yuko n'ubundi ku mwaka uza umwimbo w'ikawa ushobora kuzoboneka kandi biraboneka ingeni urusogoro ruzoboneka ariko tugakunda kubikesha iyo ibirere byagenze neza mu b'ikawa mu mitumba icyo gikorwa cyararanguwe mu kugira isekeza ryo kugurura ibyo bikorwa dukurikije kwa kundi dukorana hagati y'abarimyi hagati y'abakira umwimba aribo bawutonora hagati y'intwaro eh, nk'uko amakomite kuva ku mutumba gushyika ku rwego rwo hejuru asanzwe apanze neza icyo gikorwa twagikoze twisunze rero iyo nyabutatu kikaba kiriko kiragenda neza eh, ikindi ni uguhimiriza abarimyi eh, umuntu arabye uko umwimbu uboneka hariho umwiheburo abarimyi usanga bafise na cyane cyane ibi bihe by’amahembo usanga bashora ikawa hakiri kare eh, mugabo ingene baronswa amafaranga yavuye muri uwo mwimbu ugasanga birateba amafaranga ku barimyi eh, babashoreye tukanasaba rero yuko eh, nabo bose bashoboye kwakira umwimbi w'abarimyi eh, b'ikawa ko bokwikubita agashi mu kuraba kumbure ko bobagarukira hakiri kare mu kubaronsa eh, ayo mafaranga ku ikawa zabo babashoreye tutibagiwe nabo b'umwaka uheze bobifatira ko kugira bavunanire n'ingoga umurimyi w'ikawa eh, muri ibyo bikorwa afise ntibamubabaze hanyuma kumbure mu yindi myaka niho tusanga bafise akaguvu batewe nabo baba barashoreye izo kawa hanyuma rero turimo dufasha guhimiriza bikwiye kugira ngo eh, hirya no hino n'aho byagenze gutyo bashobore gukata neza izo kawa bashobore gusasira neza izo kawa bakakigira icabo hakiri kare kugira ngo kumbure iyo kawa icyo gihe akavura gashoboye kuboneka hakiri kare biraboneka ko n'amashurwa ashobora kuzoca aboneka hanyuma gutyo o umurimyi ashobore kunezerwa nuko umurima wiwe uzoba umeze hama n'umurima kandi uzoba umeze neza kandi kuko uzoba wakorewe wafashwe neza ku rugero rwiza reka ubu naho tuduge muri teri intambwe ngaha mu ntara ya muyinga banza utwidondora yego je nitwa nawumenyereye jean pierre nkaba ndongoye urunani mpuzamashyirahamwe ngororamubiri y'ikawa mu ntara muyinga dushaka kumenya uko umwimbu wagenze w'ikawa muri tera intambwe ngahe muyinga n'umwaka muyinga ni nicyo kimwe n'izindi ntara umwimbu wari imeze neza gusa ikibazo cyabaye ni uko e, urabye umwimbo wari wabonetse n'ingene wagiye wegeranywa harimo ingorane idasanzwe ku buryo wari umwaka utandukanye n'imyaka barimo begeranya umwimbu w'ikawa ugasanga henshi bayigurisha babasanze mu bipimo ibyo rero byatumye ubukene bwiyongera nka cyane cyane inkurikizi za kuboneka ni uko muri iki gihe twahimiriza ko bazogura ifumbire kugira bashobore eh, kuronka undi mwaka ukurikira umugabo kubera kubera uburyo usanga bamaze hakiri kare mu kwezi kwa kane iyo ni intambamyi twabonye hanyuma ikindi kijyanye n'ingene ubuhiganyo by'uno mwaka ni uko e, urabye umwaka e, waheze e, n'uno mwaka bimeze nk'ibyegeranye cyane naho tutabona yuko amahembe aranyaruka mugabo umwaka uheze nuvuga yuko n'uno mwaka hariho abantu barimo batarahembwa nk'uko tujya tubivuga nka rugerero gikingo n'irindi tunero riri mu gitega muri ngozi aho hose ntibaragira baronka udufaranga twabo tukaba twasaba rero ko leta idasiba guhimiriza abakuriye mu gisita cy'ikawa ko bohemba barimye kugira ngo bashobore eh, kugura iyo fumbire nicyo kibazo dufise duhanze n’umwaka ko turabye ifumbire twe twiteze barimye bateza kugira ntituragira n'icya kabiri urumva ko ari intambamyi eh, ikomeye mu gihe amahantuze ya Ah, amahemba atagenze neza hanyuma ikindi basaba abarimyi dusanzwe duserukira ni uko babandanya bagashishikara eh, ikintu kijyanye n'isasira n'ikata ntabwo mbere ngire ko ndabashimira abarimyi ko bagerageje bagasasira baragerageje tugerageje n'indi myaka ntibacitse inkokora ngo ni uko ibiciro byagenze nabi ahenshi barasasiye nk'uko eh, tujya turabibona twaba twasaba yuko rero n'ikata naryo nyine bogira nk'uko bakoze mu gusasira bakabyitaho bakagerageza ku buryo ibyo bihonye byose bivamo niho umwimbu uzoboneka wisununuye mbega muri ko muraraba hona gose azo izindi zishaje ziko zirasubirizo za kera tuve ngaho mu ntara ya muyinga tumanuke gatoyi ni mu ntara ya kayanza muri federasiyo ubona kure tukahasanga umukenyezi nawe nyene akabanza kutwidondora nitwa Hakizimana Jane d'Arc nkaba ndumu uri mu mugwi ugiye igenzura muri senake muri mawisange jane mbega aha mu kayanza ikawa umwimbu wagenze gute n'akazina umenga ntihenze umenga bagutazira amakasike mbega ni kubera iki ntikiduga no ku ijambo iryo barintaziriye kuko muri icyo gihe makasike yarijejwe inteko z'amakungu yari isubiye iwabo hanyuma rero abategetsi bo mu kayanza baca bavuga ngo bobo makasiki baramwisigaraniye ngo na jewe ntwari inteko z'amakungu ngo uko babona ndi muri senake ndi umudamu ndubu ego muribona kure no kuri umwimbu wifashe neza kuko muri iki gihe tugira n'amahirwe muri kure hariho koperative dusangira ijambo nka bariyo namukamo niyo na nayitanguje ubu amahemba yose twarahejeje guhemba abarimyi b'ikawa nta mwidogo dufise wo guhemba gusa twebwe tuvuga ati iyo ibiciro byongerwa umurimyi akabona igiciro byari kuba byiza kuko basubije ikawa nk'ibyo twumva muri enteri kafe no muri arufike bavuga ngo ngo amafaranga ngo cumi n'umunani ngo n'ibice bitandatu ngo ngo azopfa ku mwimbu w'ikawa bagaca bashaka umurimyi asubira ku majana atatu aho bariko baraca intege abarimyi no kuzirandura bashobora kuzirandura kuko nta kamaro zigifitiye umurimyi dusubiye ku majana atatu na kenshi bariko baravuga ngo zija mu bindi bihugu none uba ufise umwanya azumviye igiciro kiri siriberi zasiyo ubu umuntu wese azogishora aho ashaka abona azizana umwima none gajane benshi bakunze kuri makasiki ibikorwa by'ikatabe n'isasira byo byo mubigejeje hehe kandi ngo noneho ugahembo ntimwidoga mwebwe muribona kure twebwe icyo gikorwa twagitanguye kera mu kwezi kwa gatanu niho twatanguye kubona ko atakawa zigisigaye ku biti dusha twinjira mu ikata dusha twinjira mu isasira muri uku kwezi kwa gatandatu n'ukw'indwi ubu bariko barasozera gusasira abicira bariciye abakata bariko barasozera gukata ko mu makomine yose tweho twabyuguruye kera yego muribona kure kandi muravuga ku kantu k'ibiciro cyangwa ku kantu k'ihemba timwebwe nta kibazo mbega mwakoze gute ko ahantu ubusanga bariko baridoga ati turaheraniwe twebwe ingene twabikoze ni ubuhinga abajejwe federasiyo n'amakoperative bakora bigirira imyiyumvikaniro n'amabanki ducanye bakaraba kuko turabise n'ibigega by'abarimyi b'ikawa nka fositebe ducamo tukakaho ingurane twebwe tugahemba abarimyi tugaheza hanyuma tukazokwishura fositebe cyane iyo banki twayakuraye kuko tubona ngaho inzu nyinshi z'amategura kandi tuba tuzi ko ari nyinshi ngaho iwanyu mu kayanza ubwo ntizoba ziva muri no kawa oya by'ukuri aho ntiwihenze cyane kuko umurimyi w'ikawa wo mu kayanza yaharaniye kubaheza aharanira gusomesha abana aharanira kugira amagara meza aharanira no kurima no korora kandi bivuye mu ikawa none bariko baraduha igiciro gito bariko baradusubiza inyuma kuko umurimyi w'ikawa ubu yarageze ku rwego batari bake bwo kujya mu gisagara bakaronka amazi n'amatara nshya abarimyi b'ikawa mu kayanza ni ugusiga umwiza basanzwe babitse nk'uko nitegereje igihe umukuru ishegera ashaka bica umukuru w'igihugu yugurura ibirori byo gukata no gusasira mu ntara ya cibitoki ni ukuri data mu kayanza iyo haba byashoboka twatera kamata inyabuna abajejwe igisata cy'ikawa bazeze baraza gukorera E, ishuri ndimo ry'ikawa mu kayanza kuko ntaco bohanegura kayanza iri mu ntara zirimwo ikawa yaba iya mbere mu kanovera mm. Mm. mbega mwabigenjeje guteta niba atarakabanga kiwawe ibyo ingene twabigenjeje uja kumenya inkuru y'ikizinu y'ikuzimu ayibaza ikizinu cyo kiba giherukaye murakoze kumbaza icyo kibazo ariko ingene twabigenjeje ni uko twitaho ibikorwa byo kugwiza umwimbu tukitaho ikawa kuzisasira ku ifumbire no kwama turwanya bya bikoko byitwa ibifushi ibisigaye uwo birondera iyo dusanga ku kibi tubandanye n'ikiganiro umuyange kuri hadisanganiro aho turi ko turabira hamwe uko umwimbu w'ikawa wagiye uragenda mu mashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa atandukanye mu ntara z'igihugu dusubire tuduge iruhande gatoyi ni muri nkorera nkukize ngahe ngozi aho wirongoye kandi aho tumusanze akabanza kutwidondora eh, murakoze cyane je nitwa ntambira kaje francois ntabandongoye amashami y'abantu b'ikawa mu ntara ya ngozi none gafaswa aho ingozi umwimbo wo wagenze gute w'ikawa ugereranije umwimbo w'ikawa uno mwaka eh, waragenze neza eh, ariko atari cyane kubera yuko eh, umwimbo w'ikawa iyo turimo turaraba mu bipimo byose turabona ko umwimbo w'ikawa wabonetse kuko twebwe aho duherereye turahimiriza rwose yuko umuntu ashoye ikawa zirenze imbibe z'igihugu ukaba yononeye yiyonone yononeye n'igihugu cyacu nicyo gituma rero twe ntemeza neza yuko hariho ikawa tuba tuzi zoshabuka hanze ko imbere y'uko ikawa zihishira abanyikawa turabahimiriza rwose y'uko ikawa zikwiye kumenyekana zikajya mu zikajya mu rutonde rw'izindi kawa zigashika muri arufike kugira ngo dushobore kuronka Eh, amafaranga yisununuye ku murimyi no ku gihugu nyine imuyinga baravuga ko hariho abo usanga badandaza bagurisha ikawa ikiri itarahishira itaragera kwa muri iwanyu ngozi hari ikiriya eh, yoba eh, ni bimwe bavuga byo kugurisha ikawa zitarahishira bakirangurira ku biti hmm. turabye ubukene buri mu barimyi b'ikawa rimwe rimwe hari aho usanga ikawa usanga abahitirana amafaranga cyane cyane barangura abakene badashoboye guhitirana udufaranga ugasanga babahaye nk'igipimo cy'ijana ugasanga yakwiye kubita mirongo itatu mirongo itatu na bitanu mirongo itanu kubera ubukene bwashibitse izo mvo zose rero zikava yuko zijya ko bagurisha amakashi nizo zituma ibipimo by'ikawa bimwe bisiba ibindi birandurwa kubera yuko umurimyi w'ikawa ntabacibuka amafaranga yakuye mu ikawa kuba agira udufaranga duke duke mu ikawa tuca duhera ubwo nyine mbere isi izeniza guhera ata kintu kimwe gifise hanyuma hagira kujyana umwana mu ishuri mu kwezi kw'icenda hanyuma wowe uhitaranye udufaranga nawe acamo yinica nikize ngo nzoza kwiyamurira ca gipimo c'ikawa kubera ko abuze uko abigenza hako umwana asiba ku ishuri ugasanga aramuhaye ya misi itari igipimo c'ikawa kuri ico nyine eh, mbega ibijanye n'ihemba naryo ingozi gifashe gute eh, murakoze cyane twebwe ihemba muri koperative sogitari ya kirundo muyinga ayo rero abarimyi baho baripfumbereje kuva mu mwaka uheze ntibaronse amafaranga yabo ni ukuvuga rero izindi hariho abadandaza begeranije umwimbu baca bahemba amahera adakwiye bahembye amajana ane kandi enteri kafe burundi yatangaje ko ari amajana na mirongo umunani abo rero turacababaza amafaranga mirongo umunani y'abanyi b'ikawa kandi n'ubu turimo turagira isasuma ry'abantu bose bashoye izo kawa uwo mudandaza baturonse amafaranga mirongo umunani y'abarimyi tuyabashyikiritse igiye mu mashyirahamwe abarimyi bo nta mwimbu uragera usubira inyuma n'umwaka n'umwe nibyo nabyo mwiyumvira senake irabitangaza afurika bitangaza ni ingufu dushyira mu twege abanyikawa ngo imyidogo yoyo ntibuze bakavuga ko igiciro cy'ikawa ari gito nk'uko jane benshi mwumvise batazira amakasi muri federasiyo kure ni mu kayanza yamye bitubwira ayo makinga mu giciro ayasangiye n'abo mu cibitoke na cyane cyane abo muri komine ya mugina aha naho tukahasanga mu gitara ciwe mana rusiyano ico gitara naco akaba arico canashimwe ngo gitangurizwemo harimwo isekeza ryo gukata no gusasira ikawa nawe ati benshi bazohava banaheba n'ikawa kuko babona ko atashobora ariko barakuramo ni ukuvuga ubu abantu benshi barapfunitse intege ubabajije ati be kubera iki mukuri mbere rero tube tukirima bari bagitaye ko cyane rwose kubwo muri kampanye y'ikawa cyangwa ikabarondera isoko kugira barimi, barimi kawa neza bagiyumvamo ubu benshi ntababesha ku ikawa ubwo bavuga ati nk'ipipi nyeza eh. kurema ikawa igice kiri ku noti y'ijana cyangwa ijana atatu benshi ntibaririmo mbega aha iwanyu mu cibitoke hari nk'amahiganwa y'akanovera k'ikawa mura jamura ya mahiganwa oyaje ku buryo mu bintu by'amahiganwa sinkunze kujayo abarigiye rero turasaba kubera ibikorwa tubona dukora ku ikawa kubwo birenze rwose n'agahemba baza kuduhemba dusaba ko boduza amafaranga y'ikawa ikiro cy'amaganda ridatonoye bashobora ridatonoye kigafata amajana umunani igihumbi aho ndibaza n'uno munsi ikiro cyaje ku majana umunani bagahemba ku majana umunani ikawa n'uwabiranduye yokwicuza niba ibitoki ubona ngahaye ibyo birabiranduye bagatera ikawa n'ibyo bitoki babiteye hahora ikawa yego cyane rwose mm. eh, benshi babonye ko ibitoki byo biba amafaranga benshi bamayitera ibitoki mu runani rw'abarimyi b'ikawa sinake murima w'isangi joseph ntiraba mparamutsi wa senake akabona ko n'ubundi naho umwimbu wabonetse ushemeye igiciro cy'ikawa kikiri kinyegezwa ati hojamwo umuco abarimyi b'ikawa turifuza ko hoba umuco mu bijyanye n'ishingwa ry'ibiciro ku murimyi w'ikawa bigashingwa hakurikijwe akanovera k'ikawa yashotse ibijyanye n'inguvu abarimyi bashyira mu ikawa gushika ubu no mu kurondera akanovera ntibibashikira ikindi ni uko amahemba yoza araba kare igikurikira ni uko ibintu byo guhemba ku munsi ku munsi twabasaba nyine icyubahiro bikajyana n'uyu munsi kuko abarimyi b'ikawa babahaye amahera make make ku munsi nta mugambi w'iterambere barangura mu rugo bigatuma batangura kuva ku igiterwa cy'ikawa atakamaro gifise kandi kigafise dusaba kandi ko hoba umuco icyo bita taransiparansi mu bijyanye n'igiterwa cy'ikawa muri iyo ntumbero nyene mu gihe abarimyi b'ikawa hakira abacidoga mu mafederasiyo amwamwe ko agahembo kabo katebye kubashikira icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph ubutore aranabahumuriza ari nawe yari yateye iteka ibirori vyo gukata no gusasira ikawa vyabereye muri mugina mu ntara ya Cibitoke kuri uyu wa gatanu akaba yasavye kwigenekezo rya mirongo itatu na rimwe myandagaro ryoba ntabanduka ngo abaheraniye abarimyi bose babe bahejeje kubariha rya jambo twasezerana imatongo mu kayanza yuko itariki mirongo itatu n'imwe myandagaro ari isango ntarengwa kugira ngo abarimyi bose b'ikawa bazobe baronse agahembo kabo baba abari ko barashora ikawa uyu mwaka canke abayishuye umwaka uheze yuko iryo sango ari ntarengwa leta kubyerekeye ibyo yasaba gukora byose yarabikoze amafaranga yarakenewe yaratanzwe abajeje gucako abadanaza b'ikawa cyangwa amabangi babanyarukiritse kuko iryo sango nyarengana tuzokara akaba ari no ngaho ndangirije ikiganiro cy'uno munsi muyange aho twari twawuhariye kuraba ingene umwimbu w'ikawa wagenze mu mwaka uheze shimire abo bose bumvikanye muri kino kiganiro hamwe na mwebwe mwese mwaduteze amatwi ikiganiro kikaba caremeshejwe na Placide niyo mungere tubipfurize kubandanya mukurikirana ibiganiro vya hadisanganiro naho ikindi gihe nkaho twahereye naho ubutaha umuyange muhejeje kumviriza umuyange ikiganiro kiba yagira ku burimyi n'ubworozi mu burundi umuyange